Prinia flar capablo. La naso de la homo estas considerata compare al bestoi kiel subaverage productiva. Sed eble tiu taxo estas forta maltrafo. La homo estas microflaranto. Tio signifas che concerne alla flar capablo la supposata corono de la creagioi estas etulo. Ec coni odoroin, aromoin, fetoroin, tion capablas prescau ciu besto pli bone. La flar capablo certe ne estas la cefa capablo de la homo sapiens. Tamen, Eble la flar capablo estas pli bona, oltio estas generale supposata. Nome certai homoi, capablas flari stereosense, do perciu el ambau naso truoi ili capablas percepti separitain odorsignaloin, cae tiel povas analise priugi ilin, che el tio ec estos en la cerbo tridimensia mapo de odoroi. Tion resumis cinai esploristoi en nova studaggio. Se oni pure teorie aliras al tiu demando, tio sonas logica. Por cio alicase servu du naso truoi, se tio ne ebligu tridimensian odor impreson. Fin fine suciuloi ja havas du oculoin, cae ili capablas vidi tridimensie. Ili posedas du oreloin, cae capablas audi stereofonie tio ja devus ancau funccii rilate alla flar senso, char ja estus helpe por eviti dangeroin, exemple fairon, o por trovi ion bonan, exemple amicain sam specianoin, cae nutrajon. Set pruvi la stereo sensan flaradon, ce specio en practico, tio ja montrigas tre mal facila tio ja successis ce la glata sharko gi legas odoro spuro in analise priugiante la tempan differenzon per chi utrafas odor moleculoi unua alla unua cae seque alla dua naso truo se odoro venas de dextre tiam gi atingos la dextra naso truon io mette pli frue o la maldextran. Por tiu tiel nomata seria analiso tecnico estas helpe, se la naso truoi situas en suffice vasta distanzo unu de la alia, tiel che la tempa differenzo farigiu laueble granda. Crom la malhela glata sciarco, versaini ancau multai aliai suciuloi tiel analise priugias odoros puroin. Eble combine con la dua parallela formo della stereo senza flarado. Tion regas la migra rato cae la orient-africa talpo. Ambau perceptas faina indiferenzoin de la concentrigioi per ciui odoro trafas la dextran cae maldextran naso truoin se la pli intensa impresso al maldextre, mal dextre, tiam la fonto de la odoro trovigas maldextre dextre de la besto. Cai cio pri la homo? Concerne la tridimensian flaradon, la homo faras cie la ratto cae la talpo, do perceptas la differenzoin de fortezzo de odoro inter ambau naso truoi. Por prilumigit ion, La Cina i esploristo i aplikis in in. ducent texes test persona in esciis pri kiu temis. Oni peris al ili la senton povi movigi directe al tunelo, quancam ili ne movigis de la loco. Anstatau tio, otio la parto prenanto i turni sia in capo in entiun directon el kiu ili la perceptis la plialtan de du donitae concentrigioi de flaraggio. Tiel la stiencistoe el trovis, che la testantoi turnis in per sia capo, do per la naso, vere al tiu directo, el ciu devenis la laucase pli forta odoro. Decida estis por tio la relativa differenzo de fortezzo per ciu odoro trafis sur unu el ambau naso truoi. C'è suffice granda differenzo, la testanto i turnigis alla directo de la pli intensa odoro. Se se oni demandis ilin, chiu naso truo estis perceptinta la pli fortan odoron, tiam ili ne capablis tion. En tutte la autoroi concludas el siai resultoi che homoi ne conscie utiligas odor odorsignaloin por navigi. En la practico tio ocasas, se audai cae vidai impressoi alvenas nur tre malforte, do en silenta malhelo. Tio ja estus alta stupo de flarca Pablo de la homo.